Sant Boi. 45 anys amb tu. tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Samboy. Uh Buenas tardes, Dani. Noso técnico. Boas <laughs> que te, o noso técnico, sí, señor. Que sin isto non sería adiante, Onde que va, entón non podíamos facer nada. Veña. Eh, boas tardes, Xulio. Moi boa tarde. Oxe, en Galegos Novais vamos a ter dúas oriñas de radio en galego moi interesantes. E tanto, que sí. sí. E isto, amigas e amigos, isto é Radio Samboy, Galegos Novais. Vamos a ver. Eh, vamos a comenzar con algo de música, Xulio. Sí, pero Esta música vamos a dedicar a unha parexa de... Eso, eso, de, eso de amigos, que queria saber eu. De amigos que máis nos escoitan, eh, que non te, non te perdas. Non, non son galegos, pero entenden un bocadiño o que <laughs> facemos. Vai dedicada esta peza de música nada menos que a Manoli Ferreira e Juan Asensio. Acaban de cumplir hai pouquiño 50 anos de casado. Jolín. lo tanto, pois, esta peza... Pois moitas felicidades. Moitas felicidades, moitos parabéns, como decimos os galegos, non? Exactamente. Vale, pois para Manolo, para Manoli Ferreira e para Juan Asensio, vamos a dedicar esta peza de música das Malvela, que son das nosa idade, que están cantando nada menos que Sete Saias. Vamos alá. de todas cores Temos outro lado do fio telefónico o primeiro convidado Sí, xa. de que nos vai a falar? Pois de algo moi importante e interesante nesta época das oh. castañas e dos oh, soutos hombre. Vamos a falar con don José Antonio Liñares que é o presidente da Asociación Galega das Castañas e Soutos oh. Moi boa tarde, José Antonio Moi boas tardes. Benvido, moitísimas gracias por atendernos e moitos parabéns polo traballo que estades a levar adiante, levada a cabo. Mo Moitas gracias a vos por difundir algo que, que tan noso e tan sano como son as castañas e tan noble como é o castaño. Moi sí, ben, moi ben. Sí, de verdade señor. que para nós é un placer e unha honra terte aquí hoxe precisamente porque estades a celebrar cousas moi interesantes. Acabamos de ver precisamente na, nas redes sociais que, que publicades algo um, relacionado coas castañas que teñen ten hai pouquiño falamos cun con un chef que nos falaba mm, mm, de, de varios produtos, de varios varias varios platos que se poden facer ca castaña, pero desde esta fin de semana tendes o 3 o 4 e, bueno, tres o 4 celebracións importantes, non? Pois sí, temos no foro de Rios que ali a cuna da castaña de Galicia, bueno, sin despreciar a outros, pero ali claro, é claro, claro. un sitio emblemático de castañas, eh, que fan un foro todos os anos, a primeiro fin de semana de outubro, e allí mañán e pasado, uh -huh. eh, abordan varios temas, desde desde a sanidade, a recollida, comercialización, uh eh, -huh. e despois o sábado iremos facer unha visita dun experimento que tan para curar os castaños da tinta aí en Portugal. Uh -huh. eh, pois sí, sempre facendo cousiñas así desto para difundir eh, os temas de, do que fan os investigadores e trasladalo aos produtores. Ese é o que intentamos facer desde, desde a asociación. Falache que, que, que tendes con relación precisamente co, con xente de Portugal. Quere decirse que en Portugal tamén tra, eh, están in, in, implicados en, en, en conservar a, ese... A tope, a topi, a tope pero sí, sí. hai comarcas que viven expresamente da castaña. Están moi adelantados nese sector. Eh, eh Teñen máquinas teñen... para recoller as castañas de todo, sí, sí, verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. Máquinas moi sofisticadas, Ostras. máquinas que recollen castaña, pero a moreas, eh? tonelada, tonelada de castaña, pero eh, a verdade é que sempre que imos ali quedamos sorprendidos de, de como traballan e o organizado que o teñen. Sí, sí. Bueno, pois eh, felicitacións novamente eh, eh, José Antonio, escoita unha cousa Falanos de entonces de, de, de ese foro que, que cantos anos levades facendo ese foro Que eu non, non sabía Bueno, este, este foro organiza o, o Concello de Ríos ah, eh, Xunto vale, co, vale. co Inorde e todo eso Nos, de, como asociación, fundouse en enero do 2024 Despois houve uns pequenos tal e retomamos a, o tema en, en abril deste ano, en marzo-abril eh, bueno, nós o que facemos é eh, xornadas divulgadoras de que traemos os técnicos, ben sea da universidade, outros sí. viveiros, xente con experiencia no, no eso, e aparte compartir porque ás veces sin traer técnicos do, dos mesmos existentes hai xente que ten conocimientos e o feito de xuntarse, relacionarse conocerse, mm. pois pues, xa crea moitísimo conocimiento. Claro, claro. Claro, mm. claro. Eh, eh inter, intercambianse Unhas enseñan aos outros. Claro, intercambianse eh, cousas que, que que os maiores nos enseñan a nosotros tamén, porque hai Totalmente, a... totalmente. Claro, claro. Moito temos que aprender deles. E perdeuse aí unha generación ou case dúas que quedou así un pouco para atrás. Se somos capaces de pillar así eses fios que quedan por aí sí. <laughs> sí, e trasladalos á sí. juventud hoxe, bueno, xa sería o noso o noso maior gozo. sí, sí. porque, porque eu sei, eu te vivindo aí un tempo en Viana do Bolo e eu sei, sabía que buscaban precisamente... É o noso a... vicepresidente dali de Viana do Bolo. Pois precisamente naquela zona dali, pois buscaban a persoas maiores dali dos alrededores, das aldeas do lado, para poder podar, porque non todo o mundo sabía podar, non, non todo o claro. mundo sa saber, sabía enxertar, que hai que, ás veces hai que, sí, sí, sí. hai que podar e enxertarlle... Eh, Exactamente. É, é, é todo un arte, non é, non é que sea nada complicado, pero é un arte de saber podelo facer e ten unhas pautas e seguindo esas pautas pois ser ter éxito. Claro. E se somos capaces de facer chegar a xente nova esas cousas que pa, que parecen complejas, pero son fáciles, mm -hmm. e hai un mínimo de curiosidade, pois se a xente nova pelea un poquinho con ese ten éxito, pois pues, dará ánimo a seguir. E tamén, outra cosa que tamén na que estades traballando moito, seguro que teredes eh, moitísima documentación e eh, lo, seguro que tamén na, na de, repartides eh, co, co, con, eh, co as, as plagas e, as, de outras cousas que lle fan daño mm. precisamente ao castaño, non? Sí, sí, sí, está, estamos tamén a facer eh, prácticas eh, en contacto con empresas que traballan deso. Hoxe eh, fai pouco fixemos unha xornada de demostración con un tratamento con drons, eh, pensamos, eh, fixemos outro experimento este ano de meter micorrizas na, na terra para ah. pa darlle máis vida a raíces que nos saliron foron moi moi efectivas, de ah. feito repetiremos en anos posteriores e transmitiremos a máis xente para que para que o faja porque notamos un éxito tremendo uh -huh. e, e bueno, estamos a fazer aí cousas. Sí, es, sí. Escoita unha cousa, agora que ven, ven o tempo de, de, de, de, de aproveitalas de, eh, de, de aproveitalas e eh, de gustalas que eu lle quería preguntar unha <laughs> cousiña pregunta, pregúntalle se comeu, quantas veces comeu castañas con leite Ah, amigo. Pois moitas veces, porque eu de pequeno era unha cousa das que me gustaba moitísimo. Claro, e recordo, amigo. recordo, recordo que se a noite se facían asadas ou cocidas sí. e sobraban, eu sí. deixaba a miña taciña preparada <laughs> por no. mañá botarlle o leite e almorzar con elas. <laughs> Sí, señor, sí, señor. Eso é delicatesen. <laughs> Sí, sí, sí, sí, sí. razón. Sí, sí. Aparte de salud. Caramba, eh. hai cousas que están boas pero non son saludables, pero esa esa parte de, de estar boas son saludables. Sí, sí, sí, sí, sí está ben, está ben. Bueno, José eh, Antonio, unha cousa que quería mm, saber con respecto a, a todo o vosso traballo, tender moitos asociados, pero algún sitio de, de, que, que os nosos escoitantes ou alguén que queira queira eh, interesarse por mercar algunhas castañas, por exemplo, tendes aquí eh, pois eh, persoas que as distribúen ou, ou pódense poñer en contacto con vosotros outros ou con alguén para poder eh, pedir, non sei, 15 kilos ou 10 kilos a, a un sitio determinado? Pois temos algúns produtores que teñen castaña de moita calidad. Sí. Eh, claro, do momento non, ao mellor non están preparados para pa etiquetar dos que, dos, dos que temos de socios, eh, dos sí, que sí. temos de socios. Uh -huh. eh, e ben é certo porque ahora mismo no cedo están salindo as híbridas, pois hai híbridas máis ricas, outras non tanto, sí. pero uh -huh. pero bueno, que teñen unha aceptación aceptable. Sí. Pero despois máis adiante chegan outras castañas máis dulces, claro. que hai unhas máis comerciales, outras non son tanto, pero son máis ricas, sí. por, por, porque son pequenas, teñen as súas particularidades. Pero sí, temos algúns produtores que que sí, podíase teñen castañas de distintos tipos para poder eh, vender. Para poder vender. E podes entonces chamar poden vos chamar a vosotros, quero decir, para que para, para darlle para que vosotros lle dedes o, o enderezo deles ou como? Sí, sí, pode pode ser, como non. Que se poñan en, na vosa páxina mm. ou que vos O que pasa que, a ver, para nós é un pouco complejo e non queríamos entrar claro. no tema de comercialización. Claro, claro, sí, claro. Porque se si lle buscas un cliente, a un ah, socio, sí. e non lle buscas a outro, ah, sí. a asociación vota dos telediarios. Claro, claro. <laughs> Dito así vulgarmente. Sí, sí. No, sí, no, sí, eu, eu dicía si que algún deles pois ten o seu, o seu teléfono, o seu enderezo para poder dicir, mira, nós estamos en tal sitio e podemos vendelas. Pero non precisamente porque teñades mm. preferencia por un ou por outro, que é o que estás dicindo de ti, que si, si lle dices o, o, os, ah. nosos, ah. os nosos escoitantes chamada fulanito, van a pensar que tendes... Eh, eh, que, no, no, eh. é que temolo moi moi moi eso de non entrar nese claro, claro. nese campo, porque eso eh, deixamos ya agrupacións de, de produtores claro. ou a cooperativas ou mm. eso que son as que traballan ese mundo. Nos o noso lema é asociarse para compartir conocementos. Claro. O, eh... o tema da comercialización é moi iso, porque eu podo recomendar un produtor que me parece a min que é moi bo, pero saliu unha tandada mala ou que el tuvo mal día ou calquera cosa, uh eh, -huh. xa fastidiamos. Sí. E cada un ten que ser dono do que vende, claro. e defender o que vende. Claro. Ese é o eh. noso o noso criterio. E o lema, e o lema fundamental que é que decir, bueno, existe eso, pero mm, buscade xente que sea comercializadora, non non a asociación, porque a asociación eh, encárgase de outras cousas que, que son o que estás dicindo ti, dar a coñecer moitísimas das cousas que a castaña ofrece, non é? Exactamente, podemos divulgar con con a xornada deste día que tivemos ali un chef espectacular que nos fixe uns platos espectaculares ah, sí. e xa dixo eu, eso tiña que estar, pero bueno, subvencionado a tope porque claro, claro. De, promocionar un, un produto tan sano como a castaña e que poda facer platos exemplares como tuvemos o sábado no Sabiñau, sí. eso é Bueno, sí, fantástico, bendita. fantástico. Bueno, aparte do que do desempeñado eu, eh, eu vin nei na, nas redes eh, no YouTube, que ademais que, que, que, que se publica un mil hojas de queixo e castaña feito por Yamila Novo, sí. que debe ser Bueno, outro bocato de, de cardinale que distí, non? Bocates de cardinale foi o que fixo este home. <laughs> sí, sí. Eu teño unha anécdota, teño sí. unha anécdota que dunha vez aquí unha parienta miña fixera unha, unha tarta de queixo de, de queixo con galletas, eh, non sei que, chocolate con galletas, así, unha tarta destas como da abuela, tal. Sí, sí, sí. Eh, e o sogro que non era así moi falador, dixo, dixo, cajo, non demo, tampouco ten tanto problema. A minha as galletas gustan o chocolate tamén, non teñen porque tan mal xuntas. Sí, sí, sí, e as castañas, se, as castañas son boas, o queixo é bo, porque teñen xunta, pouco ten porque estar mal. Aí está, aí está. Claro. Sí, sí, sí. E se se acompañan dun bo, dun bo viño que, que pode ser do mismo, mm. mismo de Monterrey, non? Non por ten porque ser malo o viño tampouco. Que tampouco. sí. E si perto de aí hai non moi bo, non? Aí Monterrey. Hai bo viño por Galicia, sí, sí, sí. señor. Aí Monterrey te, sí, sí, sí, sí. tendes grandes... Hai bo Monteiro. hai Mencía, hai moi burbiños. Claro que sí, sí claro que sí. Bueno, sí. eh, aparte do que eh, acabamos de dicir agora que, que, que ten moito que ver con ese, con ese foro, tendes previstos máis cousas que eh, mm, é importante darlle coñecer a xente a Asociación de Castañas eh, eh, dos Outros. Por certo, podense poñer en contacto con vosotros que lle dades ideas para que unha persoa que teña un souto medio abandonado, pues, uh -huh. como, como poder poñelo en, en en eh, eh, produción, non? Uh -huh. Sí, eso nos oh, facemos facemos charlas, facemos reunións e, a, e no mismo no, no mismo grupo que temos do WhatsApp dos socios, pois todos os días pois, estamos poñendo fotos de, por mira, eu teño fotos desta maneira, e por falle así ou falla así, ou pois espera para esta hora ou tal. O, o mismo grupo de WhatsApp que temos dos socios mm. é unha enciclopedia diaria. Carai. Sí, sí, ah, sí. Ah, ah, ah. Porque, chega sí. a hora da castaña, pois pues, eu estou ambicioso por sacar a foto das miñas castañas e mandala por miña. Este, esta variedade, salimos desta maneira. Claro. E de, daquela, pois, pues, se hai outro cerca, dixo, oh, pero se se poña un contacto entre eles, porque o número non é secreto. Uh -huh. E daquela, pois, pues, automáticamente, pois, poden poñer os dous produtores dunha zona determinada en contacto. Mira, eu tamén as teño, te vamos a salir unha hora. Claro. Vámonos a comercializar. Claro. Ou o teño o todo desta maneira, e, sei no que polo número, pois, tan tal sitio. Bueno, pois facémoslle unha visita e digo, pois mira, aquí sería recomendable facer isto, ou cortar e enxertar, así, uh -huh. así, cousas desas. Claro, sí. claro. O, que, o que tendes máis peligroso, eu digo eu, para, para a explotación da castaña é a enfermidade da tinta, non? Sí, é a enfermedade de tinta, agora precisamente a visita do sábado é visitar un, un ensaio que están facendo no, en Portugal con cousas de, de tinta. Temos aí xa outras empresas que teñen produtos que tamén xa axudan a, a prevenir a tinta. Uh -huh. E, eh, bueno, despois o que se está facendo aquí de plantar eh, híbridos, uns determinados híbridos para para evitar un pouco ese problema, pois tamén xa axuda bastante. Si, sí, sei que, eh, sei que apareceu un, un, unha especie de, de unha, unha especie de levadura, non? Que, que sirve para poder eh, eh, evitar... A mesma naturaleza genera, genera medios para corregir certas deficiencias. Uh -huh. E, e se os investigadores siguen traballando así, ah. estamos no bo camiño de facer cousas que, uh -huh. que nos axudarían a corregir todo eso. Pero claro, as empresas pois teñen que ter un medio para difundilo, para ensayar, para mm. tal, que lle prestan os seus castaños enfermos para para ver como evolucionan cos tratamentos. Uh mm. mm-hmm. -huh. E todo eso é o que nos intentamos facer. Facer ese, ese camiño, desde, o, desde a investigación a produción. Uh -huh. se o conseguimos, xa somos felices. Consegui conseguimos o noso objetivo. Claro que sí. Por certo, a castaña eh, está de, eh, de non sei, digo que en todo Galicia ten, é un valor extraordinario, non? Sí, o que pasa é que deixouse abandonaronse moitos outros porque mm. Eh, a ver, non é nada novo que o rural abandonouse. Sí, eh, hai moitos outros abandonados cortouse madeira de castaño de castaño de castañas que non sería ah. máis ótimo para madeira, pero, bueno, cortouse mm. por desconocemento, porque o que falaba eu antes, pasou unha generación ou dúas que non se necesitaba a castaña, non se dou o valor que realmente tiña, mm. pero hoxe que se sabe que é un dos frutos máis nutritivos, que máis sanos, pois temos que darlle valor, que é unha cousa moi nosa. E que ademais eh, foi, eh, que ademais, que ademais foi un alimento... Repoblar e certos sitios, eh, eh, eu insisto moito cando temos as charlas que quedan fincas porque sean pequenas ou eso, quedan un pouco abandonadas e hai que limpalas porque están cerca das casas. Si, sí, plantamos catro castañiños, cando pasan 10, 15 anos temos un souto, temos uh -huh. aí un medio de vida, uh -huh. e, sin telo vacío, abandonado. Sí, sí, eh, sí. Sería unha alternativa para todas esas fincas pequenas que quedan derredor das casas. Claro. Pero Eh, eh, e outra, temos e outra... que chegar eses, eses huequiños aí. E outra cousa que tamén é, é, é beneficiosa é o feito de que precisamente as castañas foron o alimento principal da, da, da nos, dos nosos antergos, non? Non había, claro. non había patacas, era, claro. era... A ver que casa rica o Pazo mm. non tiña o seu castaño ali para, pa ter unha reserva para o inverno, un castaño máis de cedo, outro máis de tarde, outras sí, sí. que se guardaban para, por casa todo o ano. Sí, sí, sí, sí, é eh, E ainda hoxe por exemplo, dándolles de comer aos porcos, os cochos, castañas. Sí, os cochos, sí. Ese anda, porco é... anda que non sabe nada ese ben coche, despois a carne. Ese coche é diferente, non? Eu creo que sí. Eu creo que sí. Eu creo que sí. Os nosos eu non sei se fan mal ou non, comer cómanas que lle saben a gloria bendito. Home! Si, si, si, é, é, é un susto... Ademais, sendo mm, desas boas, desas, desas eh, eh dulciñas, lle sí. máis carbellotas. Máis... E, escollenas moi ben, escollenas moi ben, eh. Ademais, levan, mira, collen un souto e levano de face, como se suele dicir. Así. Pero como haxa un que as teña máis malas no medio, queda po final, eh? <laughs> Por si acaso. Sí, sí, sí. Non son parvos, non? No. Bueno. Pa nada. José Antonio, que máis cousas, que máis cousas nos podes dicir con respecto a, a, a esa vosa asociación que ten eso, o, o, o, a, a idea fundamental é divulgar o que estades a facer e ter os máis socios posibles para que todo eso. Ademais, outra cousa que tamén axuda precisamente a, a que o, o castaño teña valor é o feito de que non é, é unha un, un árbore autóctona, non é como o piñeiro ou, ou, ou, ou, ou os eucaliptos que Eh, que, que, que bueno, desfan o, que o terreno. o terreno. O castaño, o castaño, a ver, é un é un árbol da prehistoria. Aquí ah. o castaño era un sustento de madeira, de leña, de fruto. Mm. Era, bueno, eu creo que de, de toda a vida, noso, de toda a vida. Claro. E creo que tiñamos que ter moito máis porque genera un paisaje precioso, claro, genera claro. moita biodiversidade baixo deles, sí, sí, genera sí. moito fresco. Sí. Eu creo que tiñamos que, bueno, pero ten moitísimo máis respeto, moitísimo máis respeto. Claro, e desde a administración tiña que tiña que invertir moito máis en investigación e, e valorar máis a que nos ten, valorar máis a que nos ten e sobre todo a que nos cuida, non só que telos, senón que os cuiden, claro. porque o castaño genera genera fixación no, no rural, porque o castaño claro. hai que estar cerca dela, hai que mimalo. Claro. É, eh, é moi agradecido. É, é que non é somente o que produce, sino tamén o que axuda a producir, é dicir, as, as colmeas, por exemplo, claro. as abellas aí... Eh, oh, aí eh, inzan, traballan que non vexen. Inzan sí, e... Sí, sí, o, o ano que o ano que o castaño florece moi ben as, as colmenares que están cerca dos castaños notase na produción. Claro, sí, claro, claro. Sí, sí. sí, pues, sí. De feito, os que teñen colmenares e teñen castaños pois intentan eh, ter castaños que florezan máis cedo, outro mediano e outro máis tarde, uh -huh. porque teñen asegurada a produción do mel. Claro, claro. Uh -huh. Que a flor do castaño. eh, eh, eh, Ademais hai unha cousa uh -huh. que dicen polo que lle tiño oído os, os meus dixéramos os meus antergos, non? sí. Eh, a aboa, a meu pai, uh -huh. dicen o o castaño da produción, pero o Carballo era donde facían os celtas as reunións. <laughs> é que son dúas plantas moi nosas. O caral, o, o carón un da outra, claro que sí. Claro, sí, sí, sí. sí, sí, sí. É que eh, daban leña, daban madeira, sí. daban fruto. Sí, eh, sí. Que hoxe, a min dame pena pasar por unha pista e, e, e vire ao mellor que está coberto de, de landras, dos, dos carballos, e digo, me cago en diez, se se apañan con cepillo e levanselle lío un porco á corte que isto é... Yo, <laughs> sí, sí, pero é que non lle damos valor, despois pasamos por riba dela e seguimos comprar un saco de pienso. <laughs> había que, eh, <laughs> había, que fomenta, había que fomentalo, claro que sí. Eh, eh, claro. Estades traballando moi ben, eh, eh, desexamos vos que teñades moitísimo éxito. José Antonio, para nós é un placer e unha honra eh, terte aquí precisamente con eh, contándolle a todos os nosos escoitantes eh, eh, eh, esa vosa... Mm, mm teima por, por conservar algo que ademais axudades as persoas que queiren que queiran cuidar e, e poñer en valor o seu souto, vos axudades e decidelle como facelo, verdad? Dentro das nosas posibilidades estamos dispostos ao 100%. Claro, claro. Eh, mañán salirá un pequeno reportaje na Televisión de Galicia, na hora, eh, no programa da Hora Galega pola tarde, entre 7 e 9, uh -huh. salirá un pequeno reportaje que fixemos hoxe pola mañán, uh -huh. de como se recollen cunha máquina, de, de unha plantación, de como se conservan nunha cámara, Carai. pois, moi ben, moi ben, teremos aí un reportaje na Televisión de Galicia no programa da tarde, entre 7 e 9, non sei que hora xusto, pero si, sí, falaremos Eh, salirá un pequeno reportaje que fixemos agora pola mañan. Moi ben. Sí. Pois felicitacións, moitos parabéns moitos éxitos. Ah, moitísimas gracias a vos por darlle luz a, esta, a estas cousas que son tan nosas e que necesitan que necesitan ver a luz, que necesitan que a xente se entere de que hai cousas e que se poden facer cousas por mellorar isto. É que non costa tanto colaborar co medio ambiente e que generan, para min, o castaño genera tamén a sociedade, porque saúde, se saúde tamén, é saúde. Se nos xuntamos sí. agora de ir a apañar as castañas, se un fin de semana ca familia, ah, cos, claro. cos amigos, cos tal, ao mellor non temos por que ir pagar unha outro hotel ou un viaxe de claro. fin de semana para escapar dos tres. <laughs> No, podes estresar apañando castañas e asándoas e disfrutándoas. Ei, eh. eh. es, es, es, eh, exactamente, moi ben. Bueno, pois pues claro que sí, José Antonio, a, José Antonio Iñares, presidente da asociación, por certo que se metan aí na, nas redes que vexan a Asociación Galega de Cast das Castañas e Soutos. Eh, unha aperta grandísima e moitos éxitos, José Antonio. Moitas gracias a vos. Veña. Vale. Unha aperta. Hasta logo. Venga, hasta loiño. Hasta loiño. y falando, que a xente y japalando. poco a poco vou cogiendo, todo que fue cementando. Galegos no baixo. temos o segundo convidado. Sí, nada... y, igual nos vamos á Costa da Morte. Por aí, por aí andamos, sí. <laughs> eh, nada menos que Pepe Formoso. Estamos Ostras, co... estamos, Pepe. estamos falando con Pepe porque además, temos de fondo unha música excepcional que pertence a un vídeo que, que, que nos fixo chegar precisamente ah, interesante. Mira. Pepe, moi boa tarde moi boa tarde. Bueno, estábamos dando todas as pistas porque os melómanos xa poderían ter recoñecido esta canción de Luarna Lubre, gran amiga da nosa terra, eh, veciños nosos, que se titula Costa da Morte. Pois esa, esa, sí, esa sí, precisamente, señor, sí, que corresponde a un vídeo que, que, que se publica, que te poden ver precisamente na, nas redes, pero que ten moito que ver precisamente co, co Fisterra, non? Uh -huh. Exactamente, bueno, Fisterra un pouco como referencia de todo o noso territorio, non? Pero uh -huh. eh, eles sabes que están impregnados de toda de toda a masia, de todo o territorio, de toda a comarca, eh, e eh, bueno, cando falan de Costa da Morte é eh, porque son coñecedores da Costa da Morte non só da esencia, sino da súa totalidade. Uh mm. -huh. Bueno, pero eso sérvenos para, eh, para, para saudarte, para felicitarte, para, para que nos fales de varios eventos que, claro, como eh, estivemos aquí no verán eh, eh entretidos e eh, as cousas eh, comenzaron aí un poquinho a, un pouquiño tarde, por así dicilo, pois non nos deu tempo de, de, de ter noticias quentes e, eh, extraordinarias que nas que ti participaches, que Covela Fisterra participou. <laughs> Mira, vamos a ver, as noticias sempre son quentes porque o, o, o calor do corazón está presente sempre en todo o que facedes. Por tanto, sempre son quentes, conte cando se conte. Vale. Eh, eh, eh bueno, pues comenzamos logo por esa viaxe eh, fugaz que tivemos a, a Palma de Mallorca, concretamente uh -huh. eh, a Universidade de, de, das Illas Baleares, donde o conseller de, de turismo, curiosamente con familia, o sea, cos pais galegos, uh mm. -huh. dixen, eh, bueno, eso estaba cantado, xa se me imaginaba, pois nos facía entrega, nos facía entrega dun dos premios a sostenibilidade de AECIT. E que é a AECIT? Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, uh -huh. que representan a todas as provincias de España, tendo as universidades e o sector, e que tiveron a ben facernos entrega dese premio, que non duvidamos en coller un avión e ir a recollelo, porque meu pai sempre me dicía que lo de ben nacido ser agradecido, uh -huh. e que mellor que ir ali para agradecerlle que tiveran esa deferencia connosco de querer eh, gratificarnos ou recoñecer uh -huh. a sostenibilidade cidade de Fisterra, que afortunadamente está máis que recoñecida e máis que contrastada. É dicir, mm, mm, premio para ti, pero tamén para, para ese grande hotel que eh, hotel literario que, que, que por certo oh, eso leva a, a, na súa non sei, non, como dicilo, pero la, no, no seu ADN, podría, eh, podría decir, un, sabes? Un traballo, un traballo enorme que ten que ver moito co, co que se fai ben feito e eh, eh, que pode aproveitarse, non? Sí, do que se trata de deixar, intentar, con estes pequenos xestos, intentar deixar un planeta mellor que o que collemos, sabes? Uh -huh. E se si todos pensáramos igual, probablemente nos iría mellor a todos. Bueno, ademais, ademais hai unha cousa. Se entregan un premio, A vela cisterra, sí. a, a vela cisterra é como se yo entregaran a Galicia. Bueno, pero, pero eh, o representante de Galicia. O un representante de Galicia. Eh, Pero Home, eu podo che dicir eu podo che dicir que se falou moito da Costa da Morte eses días ali, ah. que xa me encarguen eu tanto na miña intervención como nos momentos privados, tanto de, de, de celebracións como de corrillos, uh -huh. como de networking, de falar e xa che digo que creo que a estas alturas ninguén eh, saiu da, da, daquela convención, daquele encontro, sin ter gañas de vir a nosa terra. Eso xa xo digo eu. <laughs> Sí, sí. Moi ben. Pois Porque, seja... claro, o entregado premio, se lo entregas a unha persoa física... Eh, que, a que representaba A que representaba a Galicia ou a Fisterra, o la Fisterra, pois é moito mellor que se dice que se queda, por exemplo, pois Elí como escondido <laughs> e é moito mellor que vai a persona a recollelo. Non, claro, é o que se faremos. Pois, mm, mm, de verdade que os nosos parabéns eh, felicitacións hai eh, que poñelo nun, nun, nun lugar ben accesible e visible para cando cando se achegue as persoas aí precisamente a Vela Fisterra que vexan ese, ese grande recoñecemento. Eh, Outra cousa que che quero dicir eh, tamén celebrastes algo moi importante que ten que ver co, co, coas, coas publicacións, coas editoriais, e hai unha que celebraba ademais un aniversario, non? O 75 aniversario nin máis nin menos ni máis ni menos a, a, a, o prim... inaugurábase no ano, o sea, creábase no Hotel Compostela no ano 1900 eh, Betellicotas Van 75 no ano 1950 No ano 1950 formábase no Hotel Compostela, creábase a, a editorial Galaxia. Pois mira ti, de, de hotel a hotel le tira porque me toca 75 anos despois, pilleron a celebrar o seu 75 aniversario a Fisterra mm. e afortunadamente, bueno, quedamos encantados da vida logo de ver a resposta que tivo esta, este chamamento porque, bueno, que nos, bueno eh, para que te fagas unha idea, estivo con nós Xavier Alcalá que exerceu de, de embaixador Xavier Alcalá a súa primeira obra publicou una cando eu tiña cinco anos no ano 72 o sea, máis de 50 e pico anos eh, eh, estaba ali e eh, tamén estaba Basilio, eh, Basilio Lourenzo, Basilio Lourenzo, Lourenzo que, que tamén levou o premio de ensaio Ramón Piñeiro, xa fai moitos anos, ali tamén estaban máis escritores de, de, de Galaxia, como obviamente tanto cal, calquera dos dous eh, que, que presentaban as súas obras, non? Uh mm-hmm. -huh. E, oh, e eh, eh, bueno, tamén estaba Concha Blanco, que tamén é escritora de Galaxia, e unha Carmen Baliña que a pesar de ser da Costa da Morte, de Baio, non tiñamos o placer de coñecer e ela non coñecía o hotel. E mira ti, cal, cal é a nosa sorpresa cando nos din, nos, nos enteramos onte que Carmen Baliña levou un premio de literatura algo que resaltaba eu na miña presentación dicindo aquelo de que as nosas mareas vivas que foron Yolanda Castaño e está sendo Marilar Alexandre foron premios nacionais despois de estar en Bela, en Bela Fisterra na habitación Marea Viva o cal, bueno, pues, eh, fai acrecentar o mito de que probablemente un pouco de máxia hai entre o Hotel Literario Bela Fisterra e que os premios despois se repartan entre os nosos visitantes. Uh eh, -huh. Eh, debe, debemos ter algo en común eh, nosotros, eh, Pepe, porque a quen, a quen eu a quen nosotros eh, entrevistamos tamén ten premios, o sea que... Eh, mira, nós somos un exemplo, mira ti. Entón, <laughs> entón claro. quere decirse que quere decirse que algo en común... No, a verdade é que eh, posiblemente temos a sorte de que eliximos bastante ben as persoas coas que falamos e ao mesmo tempo pois eh, eh eles son de grande valía e o feito o, o, aí temos nos falamos contigo e, te, tendes pois non somente premios premio sino que agasallanvos con moitísimo participación e boa como eh, me divino. Dito, Dito isto, dito isto tamén decir que despois de decir isto de que probablemente teríamos algo de, de magia, tamén dixen que o que temos, e sí que non é magia, que é verdade, é un comité de sabios mm. que dominan a literatura e xa poden adiantar que les van a ser os premiados. Claro, claro, claro. claro. Eu, que, no eh, novo. Eh, eh, eu, eu pregunto a, a, Pepe Fermoso, Fermo. eh, esa, esa, esa estantería ten que ser unha parede inteira. <laughs> Pois mira, afortunadamente, digo afortunadamente, moitos deles eh, os agasallos son en premios que poden ser un cadros ou, ou algo impreso, non? Que non mm. ocupa demasía, mm. pero sí, temos que recoñecer que o chascarrillo ese de que temos que ampliar a vitrina dos trofeos, non la din con moita frecuencia porque afortunadamente están están nos recoñecendo a noso trabo, noso traballo, uh -huh. o noso esforzo, a nosa paixón eh, continuamente e iso é de agradecer, claro. Bueno, estáse traballando, estáse facendo ben, claro. e non somente en Belafisterra, tamén en Muxía eh? Por certo, Hombre, claro, sí, que, sí, que eses dous son son irmáns, entón, entón Claro, <laughs> entre eles... Home, home eh, Muxía a día de hoxe eu creo que aínda lle gaña en premios a Bela Fisterra, o que pasa que claro, Bela Muxía comezou no ano 2012, por tanto leva unha diferencia de, de seis anos, porque Bela Fisterra empezou no 2018, por tanto a carreira é máis ventaxosa para Bela Muxía, <laughs> que creo, recor creo recordar que ten ao redor, ao redor de 14 premios xa eh, nas súas estanterías, na súa vitrina. Mm. E Fisterra darálle por aí tamén. Pero bueno, non competimos, sumamos, faltaría máis, e o que temos que decir é que estamos moi orgullosos de, ternos rodeado dos que considerábamos que eran os millores e o que considerábamos está convertido nunha realidade, non? Uh -huh. Os nosos arquitectos, os nosos diseñadores, os nosos artistas, que ao final van conseguindo eles todos estes premios para que, que ao final, digamos, se focalizan en Fisterra, pero que é o traballo de moitísima xente. Claro. Uh, o hotel literario eh, o Belafisterra mm, sempre pro, Mm, sempre propón cousas interesantes que teñen que ver precisamente co, coa literatura, pero non somente, é dicir, tamén con outros artistas, como son, por exemplo, o, a, as interpretacións, como acabo de dicirche, mm, e, musicais que acabas de dicir, uh -huh. ti mencionaches a Vieito, pero tamén Budiño e outros máis, non? Que teño entendido sí. que hai pouco estivo por aí, non? Sí, sí, sí, cando falamos de cultura falamos na súa máxima expresión e bueno, sí que é certo de que bueno, para nós é un luxo, un placer, un soño que con, con nos costuvera María do Ceo, Luarna, Lubre eh, tamén estuveron con nós as Tanxugueiras tamén estuvo Amancio Prada tamén estuvo Kepa Junquera eh, Óscar Ibáñez mm. eh, eh, bueno, eh, bueno seguro que se me quedan moitos máis nos tinteiro non? Mm. Eh, Marcos Mosteiro eh, de que envexendo eh, eh, bueno eh, eu creo que o, listado é obviamente moito máis amplo mm. e me veñen a cabeza eses agora inmediatamente non pero moitísimos axudaron sempre a, a os Ip do Solpor que estuveron aínda seguir máis seguir máis lonxe tocando este día do 75 aniversario este mm. domingo mm. tamén estuveron tocando no evento bueno nos encantadísimos de ter a oportunidade de, de ofrecer o noso escenario natural ali frente da playa ou a atalaya en riba de, uh -huh. de Muxía con nosas terrazas para que os músicos eh, podan amosarnos o mellor de cada un, de cada un seu deles, no, cada un deles. E, e un no... grande un grande que non mencionaxe, pero que ti admiras moitísimo e que ademais nos fixeches querer tamén moito un, un, un vasco, non, que, que, que agora estáse recuperando pouco a pouco. Que é pa Junquera, si, sí, non me, non me non, non, xuraría. Bueno, non sei, a <laughs> mellor, a mellor que cime. Sí, que, ah, eh, sí, fu, sí, sí, sí, foi, sí. foi nun bracho, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí, bueno, nada, vamos a ver, a, a vida son emocións e a xente eh, eh, o mellor isto xa xo contei porque xa temos falado en moitas ocasións non? Uh mm, -huh. Mm. unha vez estábamos na terraza de Belabuxía Pieto Romero e eu con, con unha botella de licor de li, licor de café que trouxo el de, de, de Ourense porque sabes que de, de Ourense e o café o licor café de Ourense mm. sin ninguna dúbida vale. estábamos tomando uns chupitos disfrutando do, do, do, do estaba pegando un soliño e, e, eh, dicía Mel, dicía Mel. Bueno, eu preguntaba antes de nada, dicía, oye, tú como somos capaces de conseguir todo isto deste xeito onde a xente aporte, de o mellor de sí e tal e, e me dicía el, Pepe, os artistas teños, temos unha sensibilidade especial para ver, e para sentir cando se nos trata de corazón e cando non. Uh -huh. E ese é o segredo de Bela Fisterra e de Bela Muxía, non? Uh -huh. E eu creo que, bueno, é acertada esa, non? Porque eh, a xente que nos visita pasa a ser da nosa familia, xa, ou como se si fora da gran familia de Bela Fisterra e Bela Muxía. Uh -huh. é, é curioso porque ese mismo día <laughs> eh, eh, dixo el, ostras, ahora que estamos aquí arriba na terraza, tío, que ben quedaría que fixéramos un vídeo como o que teñen os Beatles no, no tellado, mm. nas terrazas do, de, Abbey, de, de, de Abbey Road. Mm, mm, eh, hmm. eh, eh, o, o seguinte que lle dixen é Vieito non me quentes <laughs> e o seguinte é o vídeo que está grabado que gravamos no ano 2016 xa. Sí, sí, que, que tiñamos escoitado que escoitábamos sí, de, de, de fondo. A verdade é que sí. A verdade a verdade é que é, é, é compartir tamén, é dicir, sentirse parte de do, do, do que é eh, un gran artista chamalle literato, poeta, eh, non sei, cantante que, que non sei, compartir con el esa sensibilidade ou esa sensibilidade esa sensación de que a natureza que que, que nos rodea e o que les a, eh, o que les amosan pois é parte nosa tamén, non? Hombre, claro, eh, e, e eu creo que aí é onde está o segredo, non? Mm. No feito de, de amosar esas mesmas emocións é ver que hai química, non? Que hai mm. chic, caixín que digo, Hotel Transilvania. <laughs> <laughs> sí, sí. Eh, que sí, que sí, que, que hai algo, que hai unha masia, que hai unha química, non? Eu creo que sí, que esa, esa química é moi fácil de conseguir, eh, e eh, bueno, eu creo que nos trasladámola e a xente o percibe. Porque nada máis que entrar xa polas portas, xa che entres a química. Ah, claro, eh, eu... eu creo que sí, ademais xente que traballa connosco, que por certo, mira, xa, xa lanzamos un evento que vai a ser para o día 15 de novembro. Mm. Para o 15 de novembro, Ángel Castro, que foi o noso hospitaleiro, que é o alma mater de Belamuxía, xubilouse. Ah. Xubilouse e vamos a facerlle un homenaxe o día 15 de novembro. Por que o lanzamos xa? Porque é que, é que ten tantos amigos en todos os sitios do mundo que non queríamos que nos dixeran aquelo de como non avisaches con tempo que me organizaba mm. para ir. E, bueno, por eso avisamos con tempo xa e o día 15 de novembro rendiremoslle tributo, homenaxe a unha persoa que dou todo por a Muxía, tanto el como a súa dona, eh? a súa dona continua, continua traballando connosco precisamente no traballo no que traballaba antes Ángel, como xerente responsable de todo. Mm. E agora está Celia, eh, Celia Vilela, que é ela a, a responsable de todo isto, xa con ángel xubilado, pero disfrutando da peregrinación e disfrutando dos peregrinos e contando todas as maravillosas historias que están ao rededor do, do Camiño de Santiago e a súa prolongación a Fisterra e a Buxía. Nora Boa, felicitacións, xa nos adiantaxe entonces outro outro evento que tendes preparado. A parte do, bueno, da, da, daríache, daríache para unha entrevista, digo xo eu, eh? Da, da... Ángel Castro, 67 <laughs> anos, muxián de pro, mm. corazón, o corazón non lle colle dentro e, e bueno, pois eh, tedes aí un persoeiro que vos podería contar millóns de anécdotas. Fui mariñeiro, tuvo que deixalo por un accidente que tivo nun barco. Vaya. Durante 43 anos organizou todas as procesións da Virxen da Barca. Uh -huh. Bueno, un, unha eminencia. E, bueno, hospitaleiro de, de, de natureza. Muy naceu sendo hospitaleiro, cando el aínda non o sabía. Pois pois te, temos que notalo na nosa xenda e, e en un momento que, que ti nos facilites cando o contacto, que irades, cando, cando que irades. o contacto falaremos con el, aparte de felicitarlo lóxicamente, porque oh, se, eh, entrou oh, entrou nun, nun, nun, nun clube que onde nós tamén estamos e eh, que mm, sei que estamos estamos contentes de, de, de estar aí, e eh, que sigamos moito tempo. Home, faltaría máis, vos aportades toda esa experiencia que só se consigue cos anos. Sí. Pois, pues, aí, aí estamos mm, jóvenes de, de, de espírito, non? Aínda que con, <laughs> con moita idade, pero con jóvenes de espírito. Exactamente. de espírito. Que son que importa, claro, no fondo. exactamente. Vale. E, eh, eh, eh, si queredes outra exclusiva que tamén lanzamos fai un pouquiño, claro. pero creo que os medios ainda non se fixeron eco, é eh, o, o, a primeira pasarela canina, porque como ben sabedes, ah. tamén somos amigos dos animais de compañía. Sí, sí, sí. E xunto con unha deseñadora eh, que se dedica a facer prendas para animais, o día 18 deste mes, o sábado 18, ás 7 da tarde, haberá unha pasarela canina eh, que organiza Paz Rodríguez, que ten unha empresa precisamente desto, que se chama... Eh, ai, mm, non sei que galgos, de, no desfilando galgos non, eh, caminando con galgos, creo que se chama. eh, ahora non o recordo porque non o teño aquí diante, non contaba mm. con contar contárvolo, pero que sí, eh, coa organización da pasarela dun grande das pasarelas internacionais uh -huh. que se chama Damián Álvarez que é modelo internacional famoso en moitas pasarelas de todo o mundo e que tamén ten unha empresa de eventos que organiza as pasarelas do encaixe de Camariñas e por primeira vez vai organizar unha pasarela canina. Vale, perfecto. Aí en, en, en, en Fisterra en, en Vela Fisterra, eh, para Fisterra en, en realidad pois pues, un, un grande acontecemento que seguro que estará acompañado despois de algún pitisco e eh, eh, prova Eso, eso en Galicia sabes que unha cousa non existe sin a outra. <laughs> Hombre, por certo, en, en menos en Galicia. Eh, por certo, falando ah. de, falando de pitiscos e falando de cousas que, que ti tamén axudas a, a, a bueno, e eh, eh, pos to, todo o empeño para poder hacer ese, ese dos mm, das catas de viño é eh, eh, eh, enorme, non? Bueno, bueno, bueno, bueno. Ese bueno, das catas bueno. se fala. Ese, ese un pedazo de ceo na terra. Claro. Porque porque ter ter eh, o magisterio Pan, padín. dos Padín. Padín, sí, sí, sí. Cos seus viños das súas adegas. No te digo. Eh, e poder escuitalos. Uh -huh. Bueno, eso é, bueno, eso é eh, indescriptible, vaya. Eu diría que todo o mundo ten que vivir unha experiencia enolóxica mm. cos padín, que son os grandes dos viños de Galicia e que eu creo que xa estamos tardando en facerlles unhas homenaxes, porque Galicia enterra moi ben, pero mellor son as homenaxes en vida. Claro, sí, claro, claro, é lógico. No, aparte diso, eu quero destacar o feito de que non é somente degustar un produto, sino aprender con co, co, co, co que te explican, que si cheira tal, que si olea yeah. cual, que si podes degustar pa, pa, as, a, non sei, gustativamente, uh -huh. sábeche a isto, sábeche a outro, eh, aprender algo que non é solamente empuxar. Exactamente. É dicir, eh, totalmente de acordo. ¿Verdad? Eso, eh, eso está claro, e os padín para eso son uns fenómenos. Porque eso hai que bebelo. Claro, claro. Non empuxalo, Oye, porque por, se empuxas sí, sí. xa non xa non ten sabor. Sí, sí. Por certo, sí. por certo que nas catas, nas catas habituais, sí, sí. eh para a xente bebe e ten unhas escupideras para tirar. Claro. Uh -huh. Pois os padín están literalmente en contra unha do desperdicio de tiralo -huh. Mm. e outro de non degustalo non só na boca, sino tamén na mente e no espírito. Eh, exactamente. Por, por eso, por isto todo estaba dicindo quería eh, eh, resalto o feito de, de, de, de aprender, é dicir, non é somente eh, eh, bueno, pois pues agora isto cheira, non que sei, mencía sí. cheira, bueno, si, ole eh, deste de, de xeito ole dos outros, senón que estás degustando algo si, con un sorbiño de nada, o sea, non fai falta eso que dicía antes eu empuxalo, senón ese sorbiño estás, estás bebendo unha terra. Eso, eh. aí aí aí aí aí. Eu, en, en, en, cada, en cada trajo estás bebendo unha terra de cada viño. Uh -huh. Sí, señor. Eso, eso é mm, algo que é unha cultura que, que, que, que bueno que hai que mm, aproveitala e, e de feito ti participas moi activamente, posto que xa, xa levas varias edicións, non, deste traballo. Sí, sí, sí, afortunadamente nos apuntámonos a todos os carros que nos ofrece o Espadín, porque unha é imposible dicirlle que non o Espadín, a mí non nin se me ocurriría, pero que outra que todas son experiencias vitais inconmensurables, son tremendas, son mm. alucinantes. Mm. Non hai adxetivos para para para describir, para describir o, estas experiencias que vivimos con eles. E ademais acompañadas de, de, de vos tropezós, quer dicir... Sí. No, de non, cos... aí non, eh? Aí non, aí son intransixentes total e absolutamente. A, a maneira sí. de degustar o viño e, mm. paladealo é... Eh? sin que haya xent, xentes externos mm. que, que, con, que interfiran e co, que confundan. Por tanto, uh -huh. ah. auga, auga para limpar a boca de vez en cando e sí. uns pauiños destes de uns picos destes de pan, nada ah, máis. bueno, bueno, bueno. Uh -huh. Vale, vale, vale. No, é que en algunhas ocasións dicen que eh, o, eh, non está mal pois pues, acompañalo de produtos de kilómetro cero, pero bueno. Hombre, eso, pero eso pero eso despois. Ah, vale. O, re, o rematar a cata te quedas con uns cuantos vasos e yes. Y, disfrutas deso. Ah, pero ah, para disfrutar dos viños eh, en, prim, en primeiro, pois disfrutar sí, eh, sí, eh, simplemente, da, que a boca moi limpa. A da aprendizaxe, claro que Exactamente. sí. Exactamente. Eh, así, bueno, quedas con os amigos e quedas pero, pois pero seguindo aí. Pois, pois despois eh, o remate final é fantástico porque como acabo de dicir kilómetro cero, é dicir, os produtos pertiño que tendes aí que que que que, que vos trae, que vos lo traen inmediatamente do mar aí a, a 4 metros, non? Sí. O sea que é, é, eh, eh, é algo de, de grande calidade. Despois ven unha zamburiña, non ven mal. Por, por exemplo, por exemplo. A estas alturas que non saiba que a Costa da Morte é un paraíso, mm. eh, non será porque non lle lo dixemos. Exactamente, sí, sí señor Que, que, por certo, agora mesmo eh, me parece que xa están rematando as festas de, de, de dos produtos que se a navalla, que se os eh, que, que se os percebes, que tal, pero pero aínda mm, xa empeza a, a ter bastante pro, produción o asunto do, do, dos meses con, con R, non? Exactamente, non sei, uh -huh. é teima que... Ademais, mira, ahora introducín outro novo outro novo eslogan, non? Mm. Eh, nos desde R que R. Non vamos deixar nunca R, porque empezamos con, tem, con empezamos con meses con R aposta segura, depois con temporada de mar, mm. que tamén ten R, e para este sábado, para este vindeiro sábado, eh, di, no, para este mércores, día 8, que mm. dentro da semana apetece organizar o show cooking que dentro dun programa que se chama eh, Sabor a Bar con R. Uh mm. -huh. E nos R que R porque ten que <laughs> saber o ten que saber o mundo que o peixe e o marisco cando está excepcional é nos meses con R, que é que curiosamente cando menos xente temos. O mm. sea, cando, cando máis xente temos é maio, xuño, xullo e agosto, sí, que claro. non teñen R. Pois teñen que vir nos meses con R, que o peixe o marisco sempre está maravilloso en Galicia, mm. pero nos meses con R está excepcional. Claro, exquisito, exquisito. <laughs> Hombre. É, eh, é eh, así, exquisito, claro que sí. Un, unha cousa que eh, compre degustar precisamente no, no, no, nesta época, porque eh, unha empanada de xubas agora eh, sí. é, é algo destacable. Hombre. <laughs> Claro que eh, sí. eu, eu, eu a estas alturas xa non me atrevo nin decir que é o que está mellor e o que é o que está peor, <laughs> porque, bueno, o que está peor xa sei que non, pero é difícil facer un podio con sí. diferentes produtos, porque cada un lle dá o seu toque, sí. e un fai unhas empanadas, outro fai un fideguás, sí. outro fai uns arroces, outro fai caldeiradas, outro fai parrilladas, sí, outro eso, fai... Eso, eso. Jo, é, é que xa non sabes por onde atacar, con cal quedarte. Sí, sí, sí. A, ver, a ver por onde eh, atacamos. E outra cousa cousa que tamén está eh, poñéndose moito en moda é o feito de, de, de, da degustación do pulpo de outras fórmulas diferentes á da, a, a do pulpo a feira, que, que tamén eh, está tendo bastante mm, bueno, aceptación. Polo menos vémolo aquí en algúns restaurantes sí. galegos daqui de Cataluña, de precisamente de Barcelona, que, que, que o fan a brasa, que o fan a, a, a bueno, de, de outros xeitos que, que, que non é somente ese eh, tradicional de a feira. Mira, Exactamente, sí, sí, sí. Aí vais evolucionando moito evolucionase co tempo e, a, e o pulpo a grella xa fai moito tempo que aquí na Galicia mm. xa se come, sabes? Claro, claro. Pero bueno, os que, os que vayan por primeira vez non queren deixar de probar o pulpo a feira sí. que é o xeito tradicional e eu os entendo. Sí, <laughs> sí, exactamente. <laughs> claro, hai, eso... hai poucos días estuve nun restaurante que me, que me ofrecían o pulpo pois a brasa. Sí. E digo, mira, a min dame o pulpo a galega ou a feira, como queira, pero que sea o pulpo. Vale, vale. Bueno, eh, Pepe, cada vez que estamos contigo eh, en, enchémonos de coñecemento e de, eh, eh, de moitas uh. eventos que estades a, a celebrar. Ah, de verdade eu, que... creo, eu, eu creo que os tres coincidimos en que somos <laughs> incontinentes verbais, eh, costanos moito tempo parar, eh, ajustanos moito a conversa, eh, claro. eh, por outra banda, prendemos en todas as silveiras. Por tanto, temos moito que falar. <laughs> Moitas, moitísimas grazas. Para nós é un placer e ademais é unha honra terte aquí de vez en cando, que non nos facemos coa asiduidade que quixéramos, porque, bueno, pois pues, eh, eso, se, di, dispersámonos en moitas ocasións, pero que saibas que o noso cariño sí. yo, yo o aprecio polo teu traballo e polo que ti nos faz partícipe para nos é un, un gran, grande honra bueno, e, e vos que saibades que actuades como vos galegos e cada vez que estou con vos nas ondas estou como na casa. Moitas grazas, moitas grazas. grazas a ti. Enviámosche un grande saúdo e unha aperta grandísima e moitos ex que continuís colleitando moitos éxitos. Pois dende a Fisterrenía ata a galeguidade universal, bicos e apertas a todos. Igualmente, Pepe por aí. Ata outro momento. Veña. Carlos Novaix. Ràdio Sant Boi 45 anys amb tu. A Sant Boi diem prou a les injustícies, les guerres i la desigualtat. Torna al Barrejant, la trobada per la justícia global i els drets humans. Un espai per entendre i transformar el món. Teatre, cit, música, xerrades, activitats familiars i gastronomia. Vine, participa, reivindica. Del 3 al 8 d'octubre a Sant Boi del Llobregat. Celebrem, la vida, lluitem, lluitem pels drets humans. humans. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. Galegos Novash, con Armando Fernández y Julio Cogil. Xulio, vámonos ir a Ribeira Sacra, hombre. Vamos a, a capital a capital da Ribeira Sacra, sí, sí. que é Monforte de Lemos. E ali temos o noso correspondente. Sí. En eso de quen che preguntou José Manuel. que nos conta tantas cousas. José Manuel Fernández Montes. Moi boa tarde, José Manuel. Hola, boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por a, a túa participación e colaboración. Como sempre, vamos a poñerlle música de entradiña porque a primeira parte ou, ou a primeira sección de traballo uh -huh. que, que chama, como dixo Armando, quen se preguntou, corresponde ao bulebulo, non? Sí. Exactamente. Por vai, voulle dicir ao noso técnico que nos poña a entradiña. Vamos a ver. 1 2 3 4 Esta, esta é a entradiña. Eh, esta é a entrada. Vale. Aí a ver como é a salida. No, no, esta entrada ten moito que ver co, co sí, nome, co, co, co nome. Bule Bulo. ¿Verdad? Correcto, correcto. Benvidos Xulio, benvido Armando, Gracias. e benvidos todos os ointes e ointas que nos <laughs> seguen en directo ou que nos seguirán despois en diferido mm. eh, mediante as diferentes opcións que temos sempre. Este apartado, como sabedes, de, vai de noticias, de novas, da actualidade galega, na que eu pois vos eh, conto, ou vos dou conta de eh, seis novas da actualidade galega. Agora ben, desas seis hai unha que é falsa. Daí o título desta sección, Bulebulo. Sí, sí, sí. Imos aí eh, coas seis novas e atentos, atentas a ver se pescades o bulo. E vai a primeira. Balance de lumes en Ourense. Mm. Segundo Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal da Universidade de Vigo, a peor vaga de incendios da historia de Galicia arrasou 100.000 hectáreas, un perímetro de máis de 4.500 kilómetros que chegou a ameazar 11.000 construcións. Carai. Expertos, expertos abogan agora polo mantemento dun espazo defensivo e tamén por un uso de especies autóctonas e unha planificación eh, ecolóxica, que así sexa. Oh e imos coa segunda. Segunda. Xornadas de carne de boi de Allariz. Do 26 de, eh, de setembro ao 12 de outubro terán lugar estas xornadas das que sabedes que case cada ano ou cada ano damos boa conta sí. aquí en Galegos Novais. Claro que sí. Eh, establecementos de Allariz ofrecerán petiscos e menús especiais con esta gorentosa carne de boi de Allariz. Uh -huh. Dou boa conta dilo. Eh, participan 21 establecementos, 14 deles no concurso de tapas. Moi ben. Eh, uh -huh. co cousas curiosas deste certame, desta iniciativa, é que hai eh, un, unha unha iniciativa que se chama Papando no Boi, mm. que premia a fidelidade da veciñanza. Eh, aquel veciño ou aquela veciña que eh, consuma eh, as 14 tapas no, a concurso, o primeiro ou a primeira que o paga, eh, terá como premio 100 euros para gastar eh, pois no comercio local da localidade. <laughs> e premia, por un lado, a fidelidade neste, nestas jornadas de carne de boi, e premia, pois, a aquel veciño veciña que, bueno, que é aplicado, aplicada, que lle gusta a carne de boi, e eh, que consegue eh, acreditar que é o primeiro a primeira en probar en degustar esas 14 etapas dos 14 establecementos que concursan. Que coincidencia, eh? 14 establecementos e 14 xornada, non? Uh -huh. Eh, efectivamente, sí, sí, que, ah, a 14 xornada, non, non vos lo dixe, sí, sí, correcto. Sí, sí. sí. No, no, eh, vexo, eh, eh, eh, que estás atento, Xulio, vexo que estás atento. De, non sei, <laughs> a ver, a, ah, te, te, teño que estar aí, non? No, <laughs> a verdad. Sí, sí. Entón, para rematar, decirvos que mm. eh, este ano como novidade vai haber algún concerto mm. para un pouco tamén amenizar as jornadas, concretamente un xa ovo, os que hai por diante son o Benres 3, sella mañá, uh -huh. e o sábado 11. E na reserva da biosfera, ese mercadiño que teñen ali, eh, pasando a ponte, entrando xa na, no casco bello, uh -huh. e o, o 4 e eh, o 11 dan degustacións se valde para aqueles que pasen por ali e que irán, pois, a, a, ademais, ya eh, facer as súas compras ou visitar a, a Vila da Yariz, pois uh -huh. podan probar aí no propio mercado eh, esas, esos petiscos eh, de carne de botes. Carai, Moi ben, moi ben, perfecto. Que máis? Digo esta terceira, atentos, atentas. Mm. Luis Taera veterinario. Sí, sí, o do, do actor galego será o protagonista da serie Animal, unha ficción sobre a Galicia Baleirada moi didáctica e humorística que se emitirá en Netflix. Mm. Este mendres 3 de outubro chega a esta plataforma e consta de nove capítulos e rodada íntegramente en Galicia. Antón, veterinario rural eh, que encarna o actor Luis Zaera ante a crise do campo eh, a gandería polo peche de explotacións ves obrigado a aceptar un traballo na tenda boutique de mascotas que rexenta a súa sobrinha Uxía nunha cidade. Uh -huh. Pinta ben, pinta ben o argumento. Carai, sí, interesante. Ademais, eh, a ver, que esperaría a todo. A, Taera no papel de veterinario. Dalle a todo este Luis daga sí. todo este estén cada eh, con co paso dos anos como bo viño, eh? Sí, sí, sí, sí, sí señor. <laughs> grande, grande. Un grande actor, claro que sí. Veña. Correcto, continuamos. Sí, cando ti que digas. O luar obxecto de estudo en Cataluña. A Facultade de Información e Michanza Audiovisual e TV3 comezarán a finais deste ano un traballo para coñecer os motivos polos que este formato televisivo ten tanto éxito é tanta longevidade. Luar, con 33 anos, emitiéndose, é actualmente o programa máis bello da televisión española. Vaya. Con, el, sí, sí, con este estudo, uh -huh. investigarase a trayectoria deste programa tan senlleiro, os seus contidos, horarios de emisión, público objetivo e eh, ao que vai dirixido, uh -huh. etcétera, para sacar conclusións que conduzan a atopar cal é esa fórmula máxica para durar tanto na grella televisiva da Televisión de Galicia. Moi ben. Ademais do anterior, tamén, evidentemente, se valorará ou se buscará algunha explicación a que o feito de ter en todos esos anos o mesmo presentador poda influir tamén positivamente nesta longevidade. Uh, uh, uh. Moi ben. Muy interesante tamén. Ben, ben eh, tanto... quedanos dúas, quedanos dúas. A ver, a ver, a ver onde está o, o bulo, saiu xa, sairán estas dúas. Sí, Venga. sí, sí. Guía para informar sobre conductas suicidas. O Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e a Xunta presentaron unha guía baixo título Recomendacións para profesionais dos medios de comunicación ou informar sobre a conducta suicida. Mm. Objetivo, ofrecer ás aos xornalistas ferramentas para informar con responsabilidade e contribuir á prevención pois desta lacra. Evitar, claro que contribuir a evitarla, claro que sí, sí, sí, sí Correcto. importantísimo. Mm. Co seguinte titular, galegos interceptados por Israel. Unha abogada e o patrón dun dos barcos que integran a coñecida como flotilla de apoio a Gaza son os dous galegos que están entre os detidos por Israel mentras levaban axuda humanitaria, como sabedes, xunto a Global Sumun Flotilla este pasado mércores por a noite. Entón, entre todos os de, digamos detidos, entre todos os que colleron os lista para deportalos, atópanse dous galegos. Vale. Vaya hombre. Pois, bueno, mm, que que llemos a ver si si si, si teñen sí. sorte en, en eh, eh, pasa nada. Eh, Vamos a la. Exactamente. Veña. Continuamos. Sí a, a segunda parte, bueno, a, a subsección 2 ten moito que ver con outra entradiña que temos que lle poñerlle que ten que, que se chama eh... Dalla play e non ten rollo. Vamos. <laughs> play. Así, así comeza esta subsección. Correcto, que pasa? Que pasa na Ribeira Sacra? Eh? Preparaos que aí vai o noticiero informativo acelerado de, de aquí, de máis relevante, como un xeito de ver, da Ribeira Sacra. Aí la leimos. Vendima, a denominación de orixe de Ribeira Sacra leva xa eh, 3 millóns de kilos de uva mentía vendimados e 908.000 de godello. Un total de todas as variedades de 4 millóns casi 400.000 kilos de uva xa nas adegas. Mm. Vendimas con dron, sí, sí. A Ribeira ah. Sacra, a Ribeira Sacra eh, foi o escenario desta proba piloto. O 25 de setembro, a adega Millara, en Pantón, fixo a primeira proba de vendima asistida con dron. O resto foi transportar caixas de uva con esta tecnoloxía é un caso de uso agrícola nunca realizado antes. Ah. Para, está facendo para analizar este método como alternativa ao proceso, ao proceso de vendima da Ribeira Sacra. Sabedes que a viticultura heroica, claro. pois, ainda que hai viñas mecanizadas que poden subir a través de de unha especie de vagonetas mm. as, mm. as uvas, eh, pois hai moitas outras viñas que non teñen esa tecnoloxía e ainda hai que subir o lombo as caixas coas uvas. Entón o dron eh, pois preséntase como unha alternativa para acarretar sí, sí. as uvas de forma pois automatizada. Moi ben. Una, una... Premios a excelencia turística. O proxecto Descubrir Quiroga do Concello de, de Sur de Lugo eh, tras dous anos con esta iniciativa ven de ser pois premiada eh, con este título que lle eh, otorgou a Deputación de, de Lugo. Un proxecto que convida a coñecer a riqueza cultural, natural, patrimonial e eh, no turística deste Concello a través de diferentes actividades de dinamización turística. Este 5 de outubro remata, por exemplo, a, seg a segunda edición, a Lan Quiroga, e remata cunha ruta para coñecer as ferventas máis senlleiras eh, accesibles das que moitas que, que, as que conta Quiroga. Quiroga, moi ben. E que máis? Eh, en Saíz de Quiroga, en mañá, preséntase alá a exposición Castelao de Sempre en Galiza, o Consello de Galiza, 1934-1944, eh, pois unha exposición eh, patrocinada pola Vicepresidencia da Deputación de Lugo, para coñecer pois ese anos de elaboración do Sempre en Galiza por Castelao, o seu pensamento político, como sabedes, que quedou aí recollido no que para moitos sea a, a, a, a, a Biblia do, do galego. Sí, sí. Inaugurase mañá a 3 de outubro, estará ata o 15 ali na Casa da Cultura. A continuación, haberá unha visita teatralizada a cargo do, da compañía Os Quinquillans e ás 13 horas a unha unha obra eh, desta mesma compañía eh, baixo título Cousas que é unha versión da mítica coñecida obra de Castelao. Sí, sí. E rematamos con a noticia que nos leva chantada, que, que di que este Concello sumase a campaña Toponiza, Toponízate, para preservar os nomes do territorio. Veciños e veciñas, así como estudantes, colaboran na recollida de topónimos para conservar o patrimonio cultural e natural deste Concello. Uh -huh. Perfecto. Hasta aí, Hasta aí es... noticiero acelerado do mm, que acontece, do que pasa na Ribeira Sacra. E, e a continuación a entradiña terceira. Vamos alá. Sí. sabeduría popular. Sí, señor. Eh, correcto, correcto, a fala, a fala. a nosa a nosa llamada fama. Sí, sí, exactamente. A, a identidad identidade porque o que... A nosa chave que é que abre las puertas del mundo. Claro que sí. Vamos a ver. Exactamente, a pala, a hay que cultivarla. Sí, sí, pues bien, sabedoría popular, como sabedes, aquí recollo pois eh, fraseoloxía, refraneiro, ditos, anécdotas, contos, eh, todo que contribúa a potenciar esa sabeduría popular, esa inmensa fonte de, de riqueza patrimonial que temos e que, bueno, non, non, non hai máis que estar atentos a, ao que di a xente, uh -huh. ler e cultivarse, e, bueno, todos podemos con, concluir eh, que temos unha abondosa, abondosa sabiduría popular eh, non se debe perder. Ben, ben, eh, teño dúas pingadelas hoxe, pero hoxe sí, como vos dixen a pasado xove, teño colaborador. Ajá, pero antes, ajá. antes de adiantarvos que será o colaborador, que darlle paso a ese audio que nos mandou, uh -huh. eh, dicirvos o, o que recollín esta semana. Uh -huh. Recollín unha expresión eh, que, se, que, que, é a, que a seguinte arrincar ao revés entón <laughs> eh, eu teño dúbidas non me documentei moito eh, tampouco atopei así nada relevante entonces abro dende aquí tamén a colaboración vosa, a colaboración de daqueles aquelas que nos escoiten claro, claro. a ver se a coñecían en que contexto a, a, a ben aplicada eu creo que cando alguén que se, lle, se di, eh, se refire a cando alguén reacciona mal de xeito que un non se espera nin desexa. Mm. Arrincou ao revés. Sí. Entón, mm, aí, pois deixo eh, a vosa opinión e a dos nosos ointes que, que tamén pois, se as coitaron, se a coñecen, se a tiñen máis de man, mm. que nos comenten se este é o sentido na que tamén aplican ou, mellor, eh, noutro diferente. E eu, pois, a miña intuición pois está trabucada. Ben, ben, ben, ben por ese sentido Sí, sí, a verdade que sí. Eh, <clears throat> ten moito que ver precisamente con, con erro e equivocación sí. Sí. Estaba falando con Manolo e, eh, bueno, non sei que dixen que arrancou ao revés mm. Non, sí, non sí. reaccionou mal eh, sentoulle mal mm. eu non esperaba que lle sentara mal e reaccionou por pois, desta maneira, non? Mm. sí, sí, sí. Aí queda, arrancar ao revés e despois eh, dunha dunha pequena pequena pequenísima conversa de, de dúas persoas o a típica resposta retranqueira dun deles o primeiro o primeiro di pois é unha pena e o outro di unha pena é tela pequena e tanto <laughs> sí, sí, porque, sí, porque hai penas grandes, hai penas grandes, sí. Entón, pois, pues, bueno, fíxeme gracia o, como a contestación con rima, pois, claro. pois bueno, eh, un pouco eh, refle, reflite aquí a, a retranca galega. Sí, sí. Esa, o que vos adiantaba, neste, nesta ocasión teño colaborador, a verdade que teño, como sempre, que agradecerlle moito a todos aqueles e aquelas a quen lle pido este tipo de achega que a fai desinteresadamente, que de por diante, que a fai eh, sen dubidalo e que, bueno, e que non hai que esperar eh, moito pois por, por a entrega. Uh -huh. Neste caso, sin enrollarme máis, direi vos que o colaborador nesta ocasión é Abelino González, Pois no. eh, vamos a escoitala. Veña. A ver, a ver que Ola, eu chamome Abelino González, eh para quen me coñeza a Forramos currículum, e eh, para quen non me coñeza, pois pa que vai poder ser feliz igual, inda que non saiba quen son. Os ditos, os ditos están moi ligados, os ditos que eu coñezo moi ligados que a miña nai, porque a miña nai ten ditos que eu non os teño escoitado a ninguén. Por lo tanto, non, sois, non sei se son ditos populares ou non, pero desde logo son ditos maravillosos eh, para escoller entre os moitos que ela ten. Pois mira, onde ele se cando di es vago ata os dedos da parede enfrente. frente que é moi interesante tanto no significado como no, no lingüístico, porque no lingüístico o que se fai é na pronuncia, eh, na pronuncia sempre é moi económica, entón ela en vez de dicir es vago ata os dedos da parede de enfrente, pois o de parede enfrente fai <laughs> unha palabra con tres, <laughs> o sea que me parece maravilloso. Es vago ata os dedos da parede de frente, que cando estás botado a nugalla, cando estás feito un lacazán, cando non moves un dedo por nada, cando estás rodeado por merda, pero va, aquí hai outro dito que aquel de todo boi está quente na súa merda, <laughs> pois cando estás así, é cando e di ai, es bajo ata os dedos da parede enfrente. De Mm, de verdade que Abelino paga sí. pena escoitalo en cualquier momento sí, porque logo. é un contador especial. E ademais non te mandou un solo dito, sino que tamén o do todo boi está quente na súa merda <laughs> acompaña <laughs> tamén. De, de verdade. A verdade que dixo dous ditos como un sen esperalo, non? Pero sí, sí. achegou unos dous ditos. si, si, sí. sí. sí todos están quentes na súa merda, non? Sí, sí, sí. todo boi está quente na súa merda, sí. Ese é literal, sí, non? Sí, sí, sí, é, eh, sí, sí. Sí, sí. Todo boi está quente na súa merda, apuntamos. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, eh, pois pues maravilloso, non? Como sempre. Claro que sí. Tenemos que facer un día o posible para intentar comunicarnos con ele e fa, falar que, que nos fale, porque eh, eu teña hai tempo que, que, que tiña pensado sí. entrevistalo e, e non sei por que foi unha época na que el, estaba traballando en televisión, estaba facendo unha obra moi bonita. Non, me acordo por que, pero pasouse no, no seu momento. Xa, xa, che, xa che pediremos. Bueno, se non te se non tes o contacto, xa vos lo pago pasar Xa, xa, claro. xa che pediremos claro que sí. Moi ben, Xosé Manuel. Bueno, pues nada, eh, espero que vos gustara a colaboración doxe, eh, a ver, tanto, tanto bolo, Sí, eh, a colaboración de hoxe gustounos, pero tamén nos gustou a túa mm, mm, diatriba eh, extraordinaria, non somente de, de, de noticias, <clears throat> sino tamén de fraseoloxía. Eh, eh, eh, faltou un refrán, un, un refrán, como mellor xe non, non atopaches. Claro digo eu que faltou un refrán porque de, de, de, deche, de eh, arrincar ao revés e tamén algún, a, a frase dos dous deses dos personaxes pero que eh, ás veces sempre incluís un refrán esta vez eh, eh, a mellor inda estamos a comezos de outubro e eh, eh, esquecíchete Non, depende, que pode ser calquera cousa. Ah, pode ah, vale, vale, vale. Pode vale. ser unha frase, pode ser un dito, un refrán, unha anécdota, un sí, conto. Sí, sí, sí, sí, sí. Non ten por que ser cada cada colaboración unha cousa. Sí, sí, sí, está, sí. está aberto o que o que xurda. Moi ben, eh. que precioso todo que nos axudas a compartir que sí, Manuel, hermosísimo de verdade, de verdade agradecemos moitísimo eh... Atopaste o bulo? E... Ou cre crees que pode ser? anda anda moi perto do, do da terceira no, non digo o nome o nome porque se Bueno, non... que a xente que a xente se pronuncie. Eso, eso. Claro. Eh, aí está, aí está. Eh, eso, eso que compre. Unha aperta grande, moitísimas grazas, que teñas feliz semana. Vale, eu que resta dela. Igualmente vos. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. deseando en la oscuridad, poniendo en tus manos mi alma. Alegos no vais. radio Samboy. to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervus.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 ves que, sale bien, eso te ayuda, te permite mejorar también, ¿eh? y mm. como artista, eh, mejorar a la hora de desarrollarte como músico. Mm. Y eso sé que, que, hubiese sido muy difícil si tienes que ir para sacar eh, discos a un estudio ajeno.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 De que, es la que, tú diriges, ¿no? Que, además profesor Sí, sí, sí. Eso es. Eh, viene a acompañarnos y a subirse al escenario con, con nosotros. y bueno, pues espero que sea un un llamamiento celta, ¿no? A, toda la gente de aquí de la. Que, que sabes que nosotros. Que, sabes que nosotros somos talismán para las personas que entrevistamos, por lo tanto, o éxito ah, yo, te, es garantizado. <laughs> bien, entonces está hecho. <laughs> yo te... Eh, em, Fernando, pues quería preguntarte... Dime, dime. ¿Cómo que un hombre que es castelán toca tamén a gaita. Hombre, bueno. non ten nada que ver. Soy, estudio, eh, estudio. Eh, eh, eh, eu son castelán, mas a miña familia de Galicia, de Sala. Ah, ah bueno.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 Mm-hmm. Y, es fácil, es fácil trabajar con gente así, es fácil que, haya personas que trabajan, que trabajen conmigo, porque además yo intento no dar palos de ciego. Intento, intento ir siempre a personas que, con las que tengo un, objetivo común.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 Eso, eso, Entonces, claro, pues como que la pelota se ha hecho muy grande, ¿no? La bola de nieve se, se ha hecho muy grande sí. y eso me sigue sorprendiendo hoy día. Yo, por, ah, eh, por eso que eh, os músicos sodes, non sei, tedes aquel corazón que cuando en por una porta, pues tedes su corazón abierto.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 lo entendemos por igual. es, es un concepto que, como digo, como he dicho antes, los llamamos en el ADN, ¿no? los llevamos en la sangre. Y a eso es a lo que me dedico, a, generar emociones a través del ADN.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 vas a ter moito éxito. Claro que ah, sí. Pues, pues perfecto, <laughs> entonces. Está, estábamos, me despreocupo. Estábamos falando, estábamos falando de, de, do traballo que, que isto leva, de, do estudio que, que, que, que, uh -huh. te, que, que te faz para precisamente publicar todos esos traballos que fazes. Pero non deixas en, en, en esquecer, non esqueces ningún dos instrumentos que ademais practicas, non? Que todos eles eh, mm, eh, falos, falos participar na, da túa uh eh. -huh. música. Algúns delos moitos de, deles eh, pues, eh, curiosos, non?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 de, de Toledo. Sí, sí, sí. Pues mira, la dulzaina non la tocó. Bueno, pero <laughs> algo parecido, algo parecido, sí, Dulcimer, toco, por exemplo. Toco, ¿no? toco, bombarda, toco bombarda bretona, que podríamos decir que es o equivalente a la, a la dulzaina castellana.